Lho kok kowe sing mangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsu senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh aduh Antasena sikil-sikil. Yo yo yo. oh, mengadeke kok ngidak sikil. Ora sengaja kok sikil-sikil sikil apa? Krunguku kikil-kikil kikil. Pak D. Karno. Iya Antasena lho, wis sanggene gedhe nang mburi. Sing dadi Senopati senopatine Wisanggeni aku. Mula nek Pak Pakde Karno ngaku Senopati senopatine wong Astina, aku ya ngaku Senopati senopatine Wisanggeni. Kersane Pak Dewi Karepku aku bakal ngukui negara Astina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadian perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan wong neter kadigdayan. Sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane senopati Astina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat lur jimat Leleng pancamu gembelo sinahmu. wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe delangap-delangap katon bisa muwus. Wong tuaku wedi karo Pakde sakarepe ning Antasena iki ora taune sing tak wedeni. Metu jopo, boleh pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandak. Ewang sukmono madin luwih. Ono sasmintaning sun jagat wasisaning upotoro. Paman. Paman loso jenar. Ayo dadyaki kagiat pagnero paman maniro biji wenten ngajengan maniro. Paman mati loso jenar. Kawulo ono non kira anak prabu. Sakalangkung gurawalan panampinipun ingkang abdi ngepatian. Sarang kula tampi timbalanipun paduka anak prabu ingestino. wonten ing Jawi sanget kuwatos sing manah pindoron salomba pinanjering alun-alun kumitera caruk maras nanging sarem wonten ngarsa maduka tebi saking raos kemaras sangger wonten sabda pangandika paduka anak prabu pamanlu sejenar nggih dadosaken bumbung raos sing manahipun ingkang putra ing Astina Pundurdayana kadiparan anggere paman ingsun percaya minangka dadi badal wakil ingsun Mranata tata rakiting negaring Stina paman menawi paduka anak Prabu Ndangobak tata rakiting praja sadaya mboten badhe ngujiwani para kawula sami sayek saka kapti akare luhuring nusa basa tuwe negari medhaipun para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gegladen olah kridaning aprang sawanci-wanci praja paduka katemping parang muka mboten badhe anggepok punca paduka anak Prabu ingkang bapaing kematian remuk sumangga kasawurna putung sumangga kabandhem nonggir ndadosaken bombong ra sing manah ora liwat bagaran ingkang utama tindakna selawase lan prayogakna anggere si paman lenggah kula nokno ninggih sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ing abdi kematian namung drenan rak sampunipun keparang kula ngaturaken sembah sumung kemping pabektinipun ing ngabdi kunjuk ngersa paduka anak Prabu. Paman mloso jenar nggih. Dadosaken pumbung raos sing manah kula paman. Mboten langkung kasek cakno anggen jengan dikelenggah. Bawa duno. Sarawu paduka bapa ing suka lima. Ing putra ngaturaken karaharjan rawu jengan dikobopo ing suka lima. Ah, kandak blek suwalu gembol, semorante, semorante, hawelah, hawelah. nggih nger tansah pinaringaning kawidhatan ing sami kula sowanipun ingkang bapa ing saka lima mangga widodo sowan kula niskala durga mendhak kala sirna Amang kemarin aku lo ngaturakan budya Pangastawani pun ingin bapak kunjuk kerso paduka anak Prabu yang ngesti Anak Prabu Duryudono Sambulu tamya karya bumbung rauh sing mana Mutan angku kasih kicak no angin jenganti kalau enggak Bumbung rembahan Bumbung rembahan turun yang suka limo Kula anak nan, kula anak nan sampun mboten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapeng suka lima dinten sak mangke menika wonten Mekari Ngestina ngger anak Prabu Duryudana. Gagang Prabu Karna ing Awangga. Sawetawis lenggah madaning Prabu Ngestina. Ingkang rayi ngaturaken pono rami rawipun Gagang Prabu Karna ing Awangga. Kawula nok nok nemu nggih Yayi. Sampun mboten kirang prayogi saha asung pun Yayi sampun kula tampi.

sampun boten kiram-kiram gi wiswanipun ingkang rayipun Kartomarmo. Namung dhelan sak samripun kepareng kula ngaturaken sembah sumung kaping pabekjenipun ingkang rayi kunjuk sandhawa padha paduka. Gusti kula ingkang sinuwun ing Ngastina. Ndak tampa siadiatur bekti pun Kakang. Ora liwat pun Kakang Tambanono. Kula pun dinggo jimat paribih dayanono ing kasantosan. Lan pratatanan sanggar kang padha gantung sebo jenenge Sunadyo Kuku. biyawarake sarta hamba barake wigatining pasewakan. Menawi sampun patuko dawuhaken badhe kula candhi engko jimat Gusti kula ingkang sira meneng Gustina. Paman Hari Sangguni. Kula wonten dawuh nggih, Bodurna. Kula wonten timbalan, Ger. Kakang Prabu Karna ing Awangga. Nggih, wonten dawuh Yayi. Sewu-sewu kalapatanipun ingkang rayi. piwa ingkang putra Tadah Wadana. Dene dinten samangke kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeng andika sami. Mboten sabab sangking menapa. Dene dinten samangke ingkang putra ngawontraken pasewakan ingkang benek kalaradat ingkang sampun badhe wonten atur ingkang kula kunjaken dhateng para sepuh wonten madyaning pawiwahan datur ya negari Ngastina. Namung sadrengipun kula hamba baraken menawi dados wigatosipun mugi kepareng paduka para sepuh anglubirna si samudra pangaksami dhateng ingkang putra ing Astina dene kula wantun hamboyongi dhateng rawuh jeng andika bawa menembah durna paman harya tuwin kakang prabu karna ing nuwun sewu ngger nyawa-nyawa jimat kula sesembahan kula wonten ing madya prada prapting delahan nuwun mangapunten ngemuti bilih ingkang bapa menika gesang nyup dhateng paduka anak prabu ing Astina mila menawi katimbalan sowan sampun ngantos ing wanci rina nadyan wanci ratri ingkang bapa ing kepatihan boten badhe suwala Esti ning manah namung tansah ngestu padha dawuh paduka anak Prabu Ngesti Nonggir, anak Prabu Duryudana. Mila gandheng ingkang bapa sampun keparang sowan wonten negari Ngestina dinten sak mangke cingak raos ing manah dene paduka nglempakaken sangganing para sepuh mongko menika sanes pasewakan agung wonten dawuh menapa kepareng hamba barana ingkang abdi ing kepatihan semanten ugi kula ngger keparenga kula Pak nyuwun dawuh paduka anak Prabu Ngastina tebe saking sukalima kadi kula gelak lampah kula daya-daya prapta ing kajangka ing mangsa mboten wonten sanes kejawen namung nedya nganglungaken jangga nilingaken karna mastuti sabda tama paduka anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana yayi tumunten ngababarna badhe wonten pangandikan menapa ing nedya kababaraken madyaning pasewakan kemarin nyoroke nyawangga cemadong dawuh kula dengeng ngam ngobori pepeteng hamba bati ngarungkut pat penggari paduka Yai Prabu Ngestina Yai Prabu Duryudana Andra ingkang puspita rum samirana mre om sekar kato aweh raras renaning driya oh Dari Seguni. Kula wonten maring dawuh nggir. Boturna. Wonten dawuh nggir. Kakang Prabu Karna ing Ngawangga. Iye wonten timbalan ing dawuh Yayi. Agen kula nglepaken sangganing para sepuh. Madaning datu ya negari Ngastina dinten sak mangke. Mboten sanes kejawi namung. Agen kula sampun nampi nawala. Wonten nawala menika kakintun saking atmojo kula inggih menika atmajanipun Yayi Janaka Panengah Madukara mboten saged kejawi namung anak kula pun wisanggeni Bapak Durna kula wonten timbalan Kakang Prabu Karna wonten dawuh Yayi sareng kula buka wujuding nawala tumunten kula surasa salebeting nawala mboten kinten babar pisan bile dinten samangke wisang gripadi sowan dhateng negari Ngastina ingkang wigatosipun badhe nyuwun negari Ngastina sakukupan upam ya ingkang putra pun Duryudana mboten saged maringaken negari menika sakukupan wisang gine nyuwun sak sigar semangka dene wigatosipun wisang gine kepengin sanget ngraosaken dados nalindra wonten negari Ngastina paman wonten dawuh ngemuti bile wisanggeni menika nadyan lare wingi sonten wis anggene menika tasih mudha tumaruna nanging jagat menika ngantos kebrebegen dhateng kumandhangipun anak kula pun wis anggene satu satunggiling nem-neman ingkang debya sura sekti kalintang jayaning perang turta wasis sing samubarang lir mila mboten nama mokal nadyan ingkang putra menika nampi nawala jejering nawala menika kala wau namung saking wisanggeni ingkang menika anak kula piyambak nanging kuwatos sing manah mboten kados dinten sak sakmangke menika kuwatos sing manah kula menawi ngantos sakmangke wisanggeni menika purun kurdo tan wurunga negari Ngastina badhe dados kukupanipun nek wisanggeni monggo wonten madyaning nawula dipun serap menawi Ingkang eh, putra ing Astina mboten maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni. Badhe dipun rebat sarana menapa kemawon, badhe dipun ajangi dening pun wisanggeni. Mila paman, kula kedah kados pundi? Nadyan kula menika tiyang sepuh nanging bloko suta menawi kula mireng dhateng pun wisanggeni, manah menika miris. Kula sampun marambah makaping-kaping Kurawa menika menawi suloyo, kaliyan anak-anak Pandhawa mboten saged unggul, mboten saged menang. Lha dinten samangke kula nyuwun rika pepretekipun paman kula Sajenar Bapa Durna duwen Kakang Prabu Karna ing Awangga. Kados pun yakin kula badhe paring wangsulan dhateng anak kula pun wisanggeni. pun, sampun adrem kepengin nyuwun negari Gustina menika paman. Nyawa-nyawa jimat kula nggir, sesembahan kula. Wong tening madya padha prakting delahan. Kula nuwun sewu nggir. Menawi mekaten saenipun paduka anak Prabu maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni. Sababipun menapa paduka paring dawuh mekaten? jumbo kalian pengendika paduka, kula menika nadyan sampun keladuk yuswa, nanging menawi pepanggihan kalian lari menika nuwun sewu, manah kula menika kuwatir. manah kula menika was-was krana panci leres lare menika dibya sura sekti kalintang jayaning perang sampun marambah eh, mbah para kurawa menika tanding kalian pun wisanggeni mboten nate saged unggul yudhanipun menawi ngantos sak mangke wisanggeni menika wantun damel peperangan wonten negari Ngastina krana paduka anggondeli negari menika kula nuwun sewu kula kinten Ngastina menika badhe dados karang abang. krana kasektenipun wis anggeni menawi dulu mengkaten lajeng menapa ing kedah kula tindakaken ingkang kedah dipun tindakaken negari menika dipun paringaken dhateng pun wisanggeni pun menika tentrem ayem nggih bawa wonten dawuh menawi ngantos negari menika kula paringaken dhateng pun wisanggeni lajeng kula sakadang badhe mapan wonten pundi lah menika awratipun wonten mriki menika langkung-langkung menawi paduka purun maringaken negari menika dhateng pun wisanggeni kula nuwun sewu menapa mboten banger bacin asmanipun Alindra Ngastina Prabu Duryudana ing atasipun paduka menika Nalindra ing sampur pinitados dening para kawula sak negari Ngastina wonten kraman ingkang wujud wisanggeni Jaluk negara panjenengan paringaken nuwun sewu sedaya para kawula sami anyengguh yen to Nalindra Ngastina menika mboten saged kinarya pengayoman boten saged dipun dadosaken pengayoman tuwin pepayung. Kedhitik namung kalian lari alit kemawon paduka ngiklasaken negari menika dipun paringaken wisanggeni nanging upami boten mekaten upami paduka menika handadaki dhateng pengamukipun wisanggeni tan wurunga namung badhe kathah korban ingkang tuwuh saking kadang-kadang paduka piyambak inggih menika Sata Kurawa ingkang mbilani paduka anak Prabu Ingastina Sak mangke ngaten kemawon, Gir. Tumrap ingkang bapa ing kepatihan dipun petang. Sae ingkang pundi antawisipun Paduka menika ngekai negari Ngastina kalian Paduka menika maringaken negari Ngastina. Ngaten kemawon. Dasaripun panjenengan menika Nalendra ingkang menang nyekel purba wasisaning negari menika Paduka. Mila kula semanggaken dhateng jengan dika anak Prabu Ngastina. Nggih. Matur sembah nuwun. Bawa duno. Wonten dawuh, Gir. menawi manggipun bawadana kados pundi ah kanthok mlekudhuk soal gembal semarante, semarante hawala hawala kula nuwun sewu menawi paduka dangu babakan pemanggipun ing Bopeng Sukalima kula nuwun sewu lho Nger mboten nama kula menika arep barbah pisang namun kula mboten benten kalian pemanggipun Adipati Harya Sengkuni negari mriku dipun paringaken wisanggeni menapa kula ngekai negari mereka kanthi nglampahi peperangan menika langkung prayogi nanging nuwun sewu menawi Adipati hari Sengkuni paring dawuh wonten kalih pilihan ing kedah panjenengan lampahi maringaken negari menika menapa ngekahi negari menika menawi tumrap kula kok saenipun dipun paringaken nggih dasar panjenengan bubutunu kados menapa menika ngaten jumbo kalih menapa panjenengan dawuhaken wis anggere menika mboten lare bain-bain wis anggere menika mboten lae lare sesamunipun lare menika mboten nanging wis sampun menika pinunjul ing apa-apa mbrojol ing Atma atmajanipun Pandhawa ingkang digdaya sekti kalintang jayaning perang menika namung kalih inggih menika wisanggeni kalian pun Antasena. Kamangka kamangka bocah loro menika ora tau pisah. Hara. Mawi wisanggeni wonten Antasena tartentu wonten. Lah menika lho, Gar. Petanganipun ingkang Bapak Sukalima kuwatos sing manah kula. Menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten Garing Astina, mboten namung ijen nanging kalih Antasena. Lah sapa ya ora cilaka wong-wong Astina. Inggih. Tak pikir-pikir napa sing mangendikake niku bener. Nggih, Dek Patih. Mergo anak-anak Pandhawa niku sono incane dhewe-dhewe. Oh, ngoten. Nggih. Nek Abimanyu karo Gatotkaca. Nek Semit anu Irawan karo Antarja. Niku wong-wong loro niku ora tau pisah. Padha tresna siji lan sijine. Abimanyu ora tau pisah karo Gatotkaca. irawan ora tau pisah karo Antarja. Nek pisang geni, nek ndi-ndi mesti karo Antasena. Wong kocluk mungsu wong kocluk. Nggih. Ngoten nggih Kakang Duna. Nggih. Mula nek nganti mangke wis anggesan wonten istina mongkong nganti kadange sepo satru ing randu gumbala Antasena. Ah nuwun sewu nggih. Monggo-monggo sami pados kontrakan kemawon nggih. Liripun kados pundi? tartemtu tu mboten ngantos sak Surya, mboten ngantos telung kedheping paningal. Negari istina tentu bedah. Wangsul dateng pangwaosipun Wisanggeni lan Antasena. Nggih. Kula nuwun sewu, menapa mboten wonten pandangan saking paduka ngemotaken dhateng pun wisanggeni. Bilih perkawis negari menika perkawisipun Pandhawa lan Kurawa. Benjang wonten lelampahan ingkang sinebut Bratayuda Jaya Binangun ingkang samangke kinarya tandha pungkasaning jaman Pandhawa lan Kurawa. Wangsulipun negari Ngastina menapa paduka ingkang tansah ngekai negari Ngastina. Kula sampun atur nawula dhateng pun wisanggeni. babakan perkawis menika. Wontene wangsulanipun namung cekak. Cekak dos pundi? Bratayuda banipun gege mancine digelak mangsane. Mboten perlu pendhawa ingkang badhe ngajengi pupuh nanging cukup pisan geni sakadang kadang putra ingkang sagah damel srana pecahing para Kurawa. Ngaten menika Bama. Lah dalah apa ora nyemelangi kowe? Kowe lah bocah wingi sore kok omongane sak penake dhuwit to Dipati? Nggih, isang ngene niku ya pancen kaya ngoten niku. Bocahe ndugal kewarisan srogal-srogol ora ngerti tata krama ning pancen kendele kliwat saka ukuraning menungsa. Tur kondang nek wis anggene menika dipun ayomi dening Sang Hyang Bathara Wenang. Mula saya gembelo sirahe saya gleleng pacake. Eh nggih Dipati. Kula nuwun sewu Kakang Duna. Nadyan mesti kur mestina menika dipun lenggahi para senopati, para senopati, para sepuh-sepuh sing pancen dukding utawi sekti mandraguna. Nanging nuwun sewu, nek mungsuh wis anggeni kentekan ngakal pun yakin kula mboten damel-damel. Kaya kula dhewe menika nadyan pangkate pate, ning nek kon mungsuh wis anggeni mikir ping 17. Mergi wis anggene menika pancen digdaya tenan. pancen yo sekti mondro ning ewa semanten panjenengan Mangparing paring igo vertikal pripun carane supaya kabeh wau iso mlaku aja nganti negara ngestina bali ana pangwasaning wisanggeni utawa antasena saenipun mekaten nggih menawi samangke wisanggeni sowan wonten ing negari ngestina sananipun menawi wisanggeni menika mangke dipun ajab peperangan boten badhe saged ngalahaken dhateng pun wisanggeni Ning menawi wisanggeni menika mangke sowan wonten garing Sina, tumule dipun napus krama. Jaranipun kados pundi? Dipun paringi unjukan, dipun paringi daharan. Nanging dipun paringi wisa racun ingkang neniwasi. Menawi wisanggeni samangke sampun dahar saha ngunjuk, pun tentu pejah. Nun sewu ta. Nek gawe nek omongan niku gampang, ning limraktekke niku sing angel. Wisanggeni kene iki wong titis, wisanggeni niku wong awas. nek disukui umben karo makeman mongko wis racun wis anggene ora bakal mangan ora bakal ngombe mergane ngerti niku nek enten racune nek nganti wis anggene ngerti mangan ngombene ana racune dheweke malah ngamuk saya medeni pengamuk ing wis anggene sapa sing tanggung jawab Oh iya ya Angge ah, Nek gawe karti sampeka sing pinter nek gawe karti sampeka aja waton ngendika lho Kakang Ngaten mawon, Kang. Wis sanggene tumuju dipun paringi negari. Ning menika namung etok-etok. Mangke wis sanggene menawi sampun lenggah dampar piyambakipun lena. Tumuju dipun angka pejaipun saking wingking. Dipun suduk mawi keris, menapa dipun suduk mawi tumbak. Tertentu wis sanggene menika pejah. Nek ming perkara dipateni nganggo tumbak, nganggo keris ki wis sanggene wis mati biyen-biyen. Dheweke iki ora tedas tumbak, ora tedas keris. Wah, ayah. Lah nggih sampeyan niku kok gawe akal. Kok ming wato ngomong lho. Nuwun sewu, saenipun mangke menawi wisanggeni sampun lenggah dampar negari Ngastina. Samun pun, nggih, lenggah dampar sak terusipun nggih mawon. Lho, njur njur kula kali sampeyan lunga golek kos-kosan. Sampeyan niku wong apa-apa salah, apa-apa salah. Nggih go pertikel ora tau cocok kok panjenengan niku sak penake dhewe. Gagang Prabu Karno, wonten dawuh. Kula nyuwun dawuh pangandika Gagang Prabu Karno ing Awangga. Yayi, menawi tumrap kula. Menawi tumrap kula lho. Panjenengan menika Nalendra, bebasan sedumuk bathok senyari bumi. Nadyan mung sedumuk jembaring bathok, nadyan mung sak jembaring bumi. Ngestina menika dipun totoi menawi pecahing dada muncrating ludira oncating sukma. Peda menapa panjenengan dados Nalendra? Namung kalian bayi wingi sore kemawon panjenengan dadak ketarenan kan tiyang sepuh. Menawi cara kula ngeling semi menawi panjenengan ajrih kula mangking badhe ngajangi jembar anak kula wisanggeni Yai Prabu Sigra-sigra yen permana kanca Sigra ngrakin nawang sesangka Ong Nalindra mek marwa sing sang katrika mulung katriku mulung mangrembak ing wada ong kurdha kura rek kagiri kiri ro gelari rawang-wang ong ong didoma dening pasewakan agung garing Gestina. Nalika semanten omanter pangandhane punata ing ngawangga Sang Adipati Basukarna. Dinampi nata ing Gestina Prabu Duryudana andadosaken radi nggadahi kapitan dosan penggalih punata ing Gestina Prabu Duryudana parandire kendel datan mubah datan musik lenggahi kanyun pinangka wardu. Kanut ujarane ganten wadu jarang ngerjo nang abang idu durung nandhi basaring pertolo. kasaru geger njaba piyak ngarsa tamping mriku si Prabu Namo apa to kang dadi darunane Ora macan saka rangke gajah medha saka wandilan kejawi namung sowanipun Bambang Wisanggeni ing kadheraken ing Raka Bambang Antasena akarya cingak kang samya mulan mawur mbah para kawula iki kanca pihak biya ana daya minggir njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan njaluk dalan Hati Gunung Wati Jagat Kinari Among Mbak Lumembak Ombak Ing Samudra amra Ganggeng awita dedenceng dencengan om jagat dewa katur paman bloso jenar kula wonten dawuh nggih mriku mboten pangling pisanggeni kaya nontosena sampun sowan wonten kari ngestina iya iya iya la monggo ingkang enggal tata-tata kisah luripun menapa dene paring dawuh mekaten kula nyawang lare menika kok manah kula tratapan nggih mboten jenak malah sak mangke kok Monggo tumulikan timbalana kemawon menapa wigatosipun. Nggih, paman lenggah sekeca. Nuning nggih ngestaken dawuh. Wisanggeni. Padurarjo sak praptamu wisanggeni. Pangestune Siwa Ngastina slamet kakuwa, aku ngaturake bektiku katur. Yo tak tampa, ora liwat pangestu tampan ana. Yo. Ndak gegem dadiake jimat. Antasena Padurarjo sak praptamu. Ngestina iki apa cedak wong asa-asa apa, Dik? Raton kok teng krumpyang. Yo pancen kaya mengkono padha rajo sak praptamu. Pengajene Pak D selamat tek aku, Pak D. Aku ngat aku ngatur ki begitu katur ya, Pak D. Yo. Dak gegem dadi akeh jimat. Oh, nek tolokke malah saya seru antasena. Mula aja tak Genah kae nek diloke malah dadi dadi umbul-umbulke. Heeh, sajae. Padha Raja Samraptamu wis anggeni. Iya, ngestune Simbah Durna slamet tek aku. Aku ngaturake sembahku konjuk ya, Mbah. Oh iya ya tak tampa cah bagus. Ora liwat pengestune Mbahmu tampan ana wis anggeni, tak kekem dadiake jimat. Simbah Durna ngaturke bekti katur. Oh, antasena tak tampa. Ora liwat pengestu tampan ana ya antasena. Tak gegem dadiake jimat. wayah Mas katuran Karaharjan. Simbah Pati sengkuni selamat tek aku, Mbah. Aku ngaturke begitu katur. Angger Antasena, ya Mbah, selamat tek aku. Aku ngaturke begitu katur ya, Mbah. Inggih, inggih kula tampi. Dawah sami-sami dipun sekecakaken. Ora kurang kepenak praptaku Simbah pate, Yo, Simbah pate kok ya ora kurang kepenak praptaku. Wis anggene padha raja sak praptamu. Si wong Karno nyawong go slamet aku, aku aturke bektiku katur ya wa. Iya ya tak tampa. Ora liwat pangestuku tanpa nono. Tak gegem dadiake jimat. Antasena padha rarjo, ya slamet, Pak Di. Aku aturke bektiku katur ya, Pak Di. Iya, iya tak tampa. Pangestuku tanpa nono, tak gegem dadiake jimat. Wis anggeni. Apa wa? Gawe kaget penggali wong tuamu. Ana wigati apa marang kaki matura ingkang terwaca. wis dikeparengake matur. Yo, wis tak keparengake. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Ing sepisan aku ngaturake bektiku kunjuk ngersaning Siwa Duryudana ndungkap pangka loro. Yo. Aku nyuwun pirsa karo Siwa Duryudana. Nyuwun pirsa bab apa? Apa Siwa wis nampa nawala saka aku? Wis wis tak tampa nawala saka anakku lanang Drep Silogeni. Wis nyurasa isine nawala? Yo, wis tak surasa isine nawala. Lah, yen ngono aku nyuwun wangsulan ing Siwa Duryudana. Aku njaluk wangsulan ing Siwa Ngastina babakan awala ingkang sembok suroso mau piye monggo pangandikaning Siwa Ngastina. Bisa geni, ana paran. Sadurunge aku menehi wangsulan karo sira bocah bagus moro gage. Wangsul ana dhisik pitakone wakmu Ngastina. Siwa arep paring dawuh apa? Nggir. Apa sababe dene jeneng sira? sarta apa sababe lan dasare dene sira jaluk negara Ngastina. Sepisan pancen iki negarane wong tuaku. Lan aku duwe niat pengin dadi ratu nang negara Ngastina. Ya. Merga ngene lho wong pirang-pirang putra Pandhawa kuwi wis padha ngrasake dadi ratu, kaya ta? Kakang Abimanyu ya wis tau dadi ratu. Kakang Garukaca dasare ya pancen ratu. Kakang Antarjo ya tau tate dadi ratu Rakitang kudu dibantu karo Kakang Abimanyu. Yo. Peranganing para putra-putra Pandhawa kabeh padha ngrasake dadi ratu. Lah aku iki ya anak Pandhawa, anake Bapa Janaka. Aku dhewe karo Kakang Antasena sing durung iso ngrasake dadi ratu. Arep aku tau tatu nanti karo Kakang Antasena nek ora tau gelem dadi ratu mergo dheweke rumangsani ora iso basa, ora iso ndodhok, ora iso tata krama. Mula Kakang Antasena tumuli mopo ora kepengin dadi ratu? Ya. Ning jebul rasaku karo rasane Kakang Antasena iki beda. Nek Kakang Antasena rasane kepengin dadi ora kepengin dadi ratu, nek aku kok ora ketang mung telung kedeping paningal. Ora ketang mung sedhela, aku kok kepengin ngrasake dadi ratu. Lah, gandeng aku kuwi ora duwe negara, aku kuwi ora duwe papan. Mula aku pengen dadi ratu ana ing negara kagungane wong tuaku. Gusik. Ya aja ngawu gawar ngawur. Ngestina iki tok anggep darbe wong tuamu dasar apa? Kowe nek tak critani ah, malah isin lho. Kowe nek tak critani malah isin, wis rasane dadak tok takokke saiki aku mung kepengin ngestina iki tok paringake apa ora. Nek tok paringake matur nuwun, nek ora tak jauhi utawa tak suwun jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Wis anggrena dar ming wong loro karo Kakang Antasena Aku keduga lan ora wedi mbedhah negara Ngastina. Bagus, ngono kuwi rasa dadakku ki ana omong ni. Gahling ngrungokke. Terus terus wae di kekeke wenehke apa ora? Nek diwenehke matur nuwun ora rasa wedi. Alah dene kowe nggawa aku Dokter Andes Santosena. Iya. Dokter Andes. Heeh, oh, oh, mula kowe iki ya pangkate insinyur rasa dadak kokian perting sing. Terus apa perlune? Rasa wedi karo sing dolenggah ning kene rasa wedi, aku ora wedi karo sing dolenggah ning kene iki. Ye ye. Aduh kok gembrobyos ya aku. Kakang Durna pripun? Oh, nek cara kula diweneki mawon, diweneki mawon. Antasena nek pun nganten iki mbebayani lho Dipate, ya ngger ya. Heeh. Tenan niku kula. Nuwun sewu, Ger. Antasena menawa sampeyan ngenten menika, kedahipun menjenengan menggalih ing langkung lebet Mergi lare lale menika menawi sampun ngamuk. Oh, Nuwun sewu kula piyambak mboten badhe tumut-tumut berkawis menika. Loh, kok ora melu-melu piye, Mbah? Lho, aku ora melu-melu kok Antasena. Monggo sing tak injem kowe. Hus. Kok sing diincem, aku ki apa perlu, ne? Aku apane wong aku ora ngerti apa-apa. Negara iki darpe anak Prabu Duryudana. Aku ki mung punggawa. Punggawane rak sampeyan wi Prabu Punggawa Ngastina. Mestine nek negara Ngastina iki tak jaluk sampeyan ya melu ora nrimake. Ah, sing kandha sapa trima wae. Mani lara awake nggih dik mati nggih. Nggih. Ngrekoso malah. Wis, Pakde, paringa dawuh. Aku ming pengen ngerti. Kena ngopo sing tok ancam dat lenggah dampar ning Ngastina. Kowe kepengin lenggah dampar negara Ngastina. Apa? Sampeyan ki ming ratu wakil. Iya apa ora? Sampeyan ki ming ratu wakil. negara Ngastina iki darpeke para pepundhenku Pandhawa. Ngastina iki darpeke pepundhenku Pandhawa. Merga iki tinggalaning swargi Mbahku ya kuwi Eyang Pandhu Dewayana. Nalika semana apa to sababe kok sampean sing dadi ratu merga wong tuamu ya kuwi Eyang Destarata sajake ibarate ngemut gula krasa legi moh lepeh. Ngestina ora dibalekke marang para Pandhawa ning diwenehke marang majaning Pambayun ya kuwi Raden Kurupati. Raden Kurupati kuwi sampeyan kuwi terus saiki slegrang-slegreng nyam kamukten kendangan dengkul sila tumpang ngececeh bondo negara sing jane dudu hakmu. Iya ora? Mula sampeyan ki ratu wakil, dadi nek aku ki njaluk negara Ngastina kuwi sak trepe wong aku ki anak Pandhawa, aku duwe hak tumraping negara Ngastina. Kok dadak takon perkara kuwi lho. Mane kowe kewirangan. Eh, Den insinyur disepeleke. Hmm, Maman pripun? Amangga ah, kloso bantal digulungi. Kisah saking mriki ki mawon, Ger, malah nyemelangi. Yo. Iya piye? Aku jaluk inah. Si wong Astina jaluk wektu. Yo. Jaluk wektu pirang dina, pirang sasi? Ning aku pegah nek tibane taun. jaluk wektu piye? Jaluk wektu tak wenehi wangsulan kelawan kowe. Saora-orane wektu sawetara tak gone mikir. Aja gelem nih, kok lunak banget to. Jaluk saiki ya saiki aja dinehi wektu. Nek dinehi wektu ngerti ora? Wong Astina iki licik-licik. Terutama sing dodhok ning sirisi wong Astina kae. Kae wonge licik banget ngene nganti kowe dihapus kromo, dihapusi malah ngerkoso ora iso dadi ratu. Ngono ya Kakang. Oh oh, oh ya. Ya wis. Manut karo Kakangku Antasena, entuk ya saiki, ora entuk ya saiki. Nek saiki entuk matur nuwun, nek ora piye Kang? Ngamuk. Ngamuk. jalanan pisang geni. Lho, iki si wong Ya, go. Iya. Aku wong tuamu ngawong go. Lah kok dadi jumeneng ana ngarep wisang geni? Gandeng Ayu Prabu Ngestu lha ingkang tak anggap bingung, bingleng penggalihe mergo ora iso mutusi marang lelakon iki aku yang bakal mutusi. Lho lho. Si wong ngawong go sing mutusi. Ya, dasar para nyata. Walah dalah. Kakang Antasena piye? Sing mutusi Senopati Ngestina. Mundura. No. Oh. mundur piye? Tak wangsulane. Lho kok kowe sing wangsuli? Senopatimu sapa? Kakang Antasena. Senopati mungsu senopati. Kowe juragan ngaso. Iya. Maju kene. Yo. Aduh aduh Antasena sikil-sikil. Yo yo yo. Ah, mengadeke kok ngijak sikil. Ora sengaja kok sikil-sikil sikil apa? Krunguku kikil-kikil kikil. Pakdhe Karno, Iya Antasena lho, Wisanggeni geni nang mburi. Sing dadi senopatine Wisanggeni aku. Mula nek Pak Dikarno ngaku senopatine wong Astina, aku ya ngaku senopatine Wisanggeni. Kersane Pak Dewi. Karepku aku bakal ngukui negara Astina. Nek ngono wis tok antepi tok kukui. Iya, iki dadine perang. Nadyan perang aku ora wedi. Nek pancen ora wedi perang ora ning kene papan wong neter kadigdayan. sisan gawe tak jajal kaya apa kekuatane Senopati Ngastina. Wah, keparat. Ucapmu kemewat lur gemjimat. Leleng pancakmu gembelo sirahmu. Wong tuamu wae wedi karo aku lah kok kowe delangap-delangap patur bisa mumus. Wong tu aku wedi karo Pak Desa karepe ning Antasena iki ora taune sing tak wedeni. Metu coba, boleh pawan sing jembar. Wah, ora minggat glandang kan dening aku marane. dadi kaya ngene kahanane ya Kakang. Antasena pancen wis diniati bantu karo adine. Ah, grantek mlegu duk suwaru gembol sumarante, sumarante. Kula ora ora bakal nyawang tibaning korban ingkang akeh mati Nggih, Kakang Premban Durna, nggih. Tumrap kula perkara niki mboten sah. dipetung-petung malih pun diniati maju wonten peperangan ya kudu diniati Baduna. Wonten dawuh, Ger. Sampun antos negaken dhateng negari Ngastina. Kula dremut panjenengan mukti inggih krana negari Ngastina. Panjenengan saged kekecih Borono picis inggih saking negari Ngastina. Mila sampun antos panjenengan nyupekaken dhateng Ngastina ingkang paring kanikmatan dhateng Baduna. Oh, inggih, inggih. Ngestaken dawuh, Ger. Kula wis sampun paduka dawakan badhe kula candhi kejimat lan tansah mastuti dhateng sabda Tama Paduka anak Prabu Ngastina. paman hari sengguni wonten timbalan ketapno sanggaring purwadya bolo suwatu sak mangke toto toto samapta ing gati sawi geing diri anambak lampahing wisang gede lan ontoseno kula nok non ngista akan pasilan sing ati hati aja kaya bocah cilik karto marmo wonten timbalan budal no kang padha sing bengsun kundur kedatun kawula nok non nun mamit madal pasilan sing ati hati aja kaya bocah cilik di maskar to marmo kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna katining pananggilan. Sanata Sukundul kedaton jeluk cangking gambar kencana nampit gambaran gading. Kadharangan sanggaring perumban jadi manggung ketanggung Joko Paloro. Ingin sami ngambil pacaraning keprabun. Kawis tinggal saking mandro tindak nyosri nororoto. Lamun katinon saking mandrowo. Kaya tansah sesanti kamulyani. Kamulyani. Pacarian putra lamun kawekasan Ya kawi sanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto Oh Wisanggeni maya Wisnu Pratinto Oh Kakang Antasena nggih iki wis dadi tenan. Merga Kakang Antasena wis wani nampa penantanging si wong awangga. Kabeh mau tak lakoni merga aku ngewangi karo kowe kok ni. Nek aku ora ngewangi karo kowe, ora kepengin penjangkamu kuwi ora mung tandhep tekan pengangen-angen ning kababar dadi kasunyatan. Ora bakal aku wani karo si wong awangga merga iki pepunden. Iya, Kakang Antasena. ho. Terus iki piye? Wis ora melu-melu perkara iki. Kowe ngaso sing kepenak. Kowe golek papan sing ayub ngundhak ireng awakmu. Terus Kurawa, aku sing mabake. jen, aja ngias karo aku. Aja ngembuke watu ngatoske banyu. Sing dadi nyatane. Ya aku memang melu ndedonga muga-muga Kakang Antasena iso menang mungsuh Kurawa. Yen iso menang aku lakon lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Ya. Pamujimu tak jaluk yo ni. Ya Kakang sing ati-ati. yo. Ki lamun ngatututan lamun mangsa prawira tikdaya prawira tikdaya Ronanggono magawiya kelari rawang Ora pangling Tontosena. Hooh oh, Pakde Surtayu iya. Ana apa Pakde kok gelar papan para sata Kurawa? Golek menyang endi dununge Wisanggeni? Nek wis ketemu Wisanggeni bakal tak rangket, tak bondo, tani tak krincung sikile. Talebaga ning pakunjaran. Iki rak mesti perkara nggone si wong awangga nantang karo aku ning Datuloyo. Mergo aku saguh dadi senopati ning Wisanggeni. Rak ngono to? Ya, dasar Kuranyata. nyoto. kejaba saka kuwi kowe barange bakal tak bondo tanpa krincung sikilmu Antasena de aku menungso sing jeneng kewan kae arep dibelewi dadak dijagal sapi kae dadak dimruke sikik carane kebo sapi aku jagalan dhisik nek aku iso mbok kalahke aku tok pateni aku manut ning kosok bali nek sampeyan ora iso ngalahke Antasena oh tak gawe karang abang negara Ngastina manggat kurdos rumah bangga wagut kadinya mawuk yat ira wang wang um wani nantang karo wong tuwa sing tak wedeni apamu ora minggat sing arep aku tebak dadamune margane patimu sing olehna prating lalis Pak Disurtayu Thank Oh. kayu kowe Pakde. Durung babak kulitmu kowe mau mundur, ora kukrang cangkem mati. Ayo, Matmo Satra Jendramu, kuat kenati Jaya Kang. kena. Iya. Pakde Durma gati arep ngopo? Ngelabrak kowe, bondo tanganmu nglincung cikilmu. Lebu wicangkene ke pakun dalan. Wani njaluk negala ngedina. Rasaku ki ana omong. Nang kene ditemtokke kowe opaku sing tekane pati. Ayo. Ungake dadane Antasena. Jebol dadamu. Yo, tibakno. Ah. Uyuh. Mati kowe. Karto Marmo. Kula sampun mun matur mongsal wangsul. Nek mungsuh Antasena ibarate Kurawa niku ngoyahi segara. Mboten ajeng iso menang kali Antasena. Kalah, iya kawon, Man. Nek kalah mundur, iya kula semanggaken. Wah. Sing maju dudu wisang ning bener wisang ning gawa Antasena. Nyatane ming ijel wis ngobrak-abrik Kurawa. Sedaya Kurawa bubar mawut mboten kanten-kanten. Kula semanggaken, Man. Man. Surtayu i kalah karo Antasena kawon. Lho semanggaken ora nggawa gaman. Wah, nadian nggawa gaman tetep kalah karo Antasena bocahe pengpengantre. Kalah. Kalah mantek-entekan. Kok kaya babak lemu babak bunda sok kaya banget. Antasena ngawul le pelang. Oh. Ngawul, ngawul. Lo diantem bles ngono to candak sira kula niku duantem nggon cangkem dul tak kira nek mung bola bali. Moncrot niku. Ayo kaya kemu getih ngono kok lambemu. Nggih. Barang kula nglekal candak sira kula cek bleseke lemasek duantem sak kaya ngis. Nah itu kan gen gamelan, Man. Oh. Kuntal. Hmm. Terus ajeng mundul Kowe iki pakne gedhe antasena iki padha karo anakmu kok. Kalah iki nek ceraku wisin. Oh, lho kok biasa. Ngopo dadak izin antane kalah kok? Kalah kok digawe menang niku malah nglekoco kulang-kulang jane malah tekaning pati malah us. Lah ijo ulif. Mbok men disen-isen para kawula sak ngestina. Cing-cing-cing mbek pengen Mbok sing cincin kok kon maju arep pecah silahe. Kaya sampean barang niku sane ngomong tok. Kulowo maju kulowo maju ampun sampean kula tak delok sakniki maju niku sampean kaya ngopo nek maju kula tak delok sekali-sekali pengalem niku rame kula kan cangkeman duwe duwe pangkat duwe duwe derajat terus kulowo belang kulowo wong belang ha kene iki sing do bonyok kono mung paitan cangkem aku ki lekmu ki ora lulusan nang pelangan ki ora oleh ora ana anak anane pelang Mbok jajal maju lo tak delok. Wis arek iki nek cempuni pelang kulo tak delok kaya ngopo. Ora mengki comong. Ijin kula. Mun patih kondang kok mengakon-akon terus mengutas utusan utas utusan. Ora tau wani maju dhewe jajal sampean mbahne kula lak ming Pak Dene. Nek wong tuwa niku kudu menang kalau bocah, sampean niku mbahne kula tak delok sampean cuma menang kalau wonto Cina apa. Lah kula tak weluh. ni hus malah ketap ketip raja dipikir wong pelang raja bikin menang kalah menang kalah ini gumantung lembu didoyo ada calon kula izin ini ya dong lasani kabeh pancen bener sekundi ini ngomong ngantok nek kon maju rawani ajeng napa indah le linggo kok Tak kulane ajeng maju. Kowe arep weruh lehku perang? Nggih. Yakin? Yakin nek aku iso menang Rantasena? Ta upaya apa? Kula cembah selawe taun, Man. Kula liwat ngalap sampeyan laku dodok nyembah ping 17. Menang Rantasena. Yakin seksane bumi langit. Iya ora ming contonge bocah lho. Ning ki omongane wong tuwa. Omongane wong tuwa Antasena mungsuhmu Mbah Mule. Thank you. Kok kesusu-susu suarane ndi, Mbah? Lah nendi-nendi ya ming nang kene iki kok. Kok kaya raine kok kaya pasuryani, kok kaya abang kaya nesu. Nesuru aku apa? Ora. Nesuru kowe timbang timbang cilaka apa? Lah nesuru sapa? Nesuru Dharma Gati. Dunekke apa rupak di Dharma Gati? Aku dunek-unek tak amek kurang golek. Wong aku iki gaweane Dawi Kurawa kok karo Durma Gati dunekke wong gerang isane mingkake cangkem. Hah, lara atiku. Ayo ah, bener kok, sing bener pakde Durma Gati. Lah kok kowe kok malah koncone pakde Dewi Durma Gati. Ayo ah, tenang kok sampeyan iku sak suwene iki kok ora tau wani gelut lho anane ming ngakon-akon tok ming dawuh-dawuh tok. Mbok sekali-kali sengkuni gelut yo jajal. Karo aku wis sing bayi wingi sore. wingi sore ning e. Ayo wingi sore ning digdaya iki jajal sik. Ayo jajal piye? Tak bebaske wis sampean ngantem nganggo apa-apa entuk. Gowo gaman entuk, gowo tumbak entuk, gowo godo entuk, gowo keris entuk, gowo candrasa entuk, bebas. Nek nganti iso gawe babak kulite Antasena, aku meguru karo kowe selawi taun. Berarti saya ketahun. Lho. Sing selawi Durmagati, sing selawi kowe. aku disembah wong loro suwene 50 taun. Manut ning waton sampean, gelem karo aku. Ah, ora. Ah, mangane ngrekoso. Ah, terus ngopo iki? Anu weh, aku njaluk tulung. Tulung piye? Mbahmu iki umbulno ning pasno cengeli Durmagati kae. Tak jlokane. Kok rasaku kok kaya lara-lara. Ngono, heeh. ning ajati bak liyane lho antasena ora paske Pak ditulungati paske Pak demo dirumegati Padake wong picak Lumangjane aku lawel lo glenak-glenik pidak jempol kali wonten Cina. Konjul ngerti-ngerti cengkune mumbul duel banget lipni bokoyo watu. <laughs> Ha petoke bendo pecah silamu. Eh. Menang cah enom leh. modal modal mbok emen Dipate dicuni Aduh Aduh dadi sirahe durma gati kok atos kaya wesi Iki napa sampeyan nih lirikae niku ya males lara wirang durma gati ning kok jebul malah keloro-loro ah! sampean iku senengane wong tuwa kok arep males karo bocah. Bocah iki nek ora dinengke wae mboten sadi gagas. Nggih ning kula kewirangan kali tulungan. Mboten sadi petong, mboten sadi petong. Nuwun sewu Kakang Perban. Nggih pripun Dipate? Pripun iki Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara. Piyambakipun dados senopatinipun wisanggeni. Kula nyuwun tulung kalian Kakang Perban Duna supados saged nyirep dhateng kamurkanipun Antasena. Ah, Antasena! kok brabrik barisane para sata kurawa. Kena, kena kowe gempil sirahmu geleleng macakmu. Ning kowe kuat nadai Kyai Sunda manik aku megoro sawet taun karo kowe. Sarena panalingan lumajaring ratri Linenggak cangkanira kapisanan Ong ong aneng prang Bratayuda Ong ah, lole lole kena swalu gimbal manyar menyar dhek ning jungkul kana dadi alas-alas dadi ana Bocah kok glelenge kaya ngono. Hm? Nek nek ketemu karo Begawan Durna, kowe ketemu karo mungsuhmu. Apa mbah anggap aku mbahmu iki wong loro saudara telu saurupan? Ayo, iki apa sing tak cekel? Kowe lah. Nyekel pusaka, Mbah. Bener. Pusakaku apa arane? Yai Cundo Manik. Ning jane kuwi dudu pusakamu. Loh, ngawur gawar ngawur. Iki pusakaku sing kandha sapa? Kuwi pusakane Mbah Putri. Mbah Putri sapa? Mbah Putri iki jane ora wujud kudho, nanging kuwi wujud widodari. Ya Betari Wilutama, titip pusaka Kyai Cundomanik iki pusakane Mbah Putri sing diparingke karo kowe. Terus tok nggo tok gunake tok nggo semungah sesungaran pendak wong arep tok pateni nganggo Cundomanik, pendak wong arep tok pateni nganggo Cundomanik. Ya bener. Cundomanik iki pusaka ampuh tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ning kowe tak critani. pusaka ki nek ora diudani karo sing gawe urip ora bakal ana dayane apa-apa. Ah, sing kandha sapa? Pusaka ki manut karo sing duwe, manut karo sing nyekel. Sing kandha sapa? Ora mesti. Kok ora mesti? Iki nek jenenge kowe ora tau ulah agama iki kaya ngene iki. Loh, aku mendhita tak konek ora tau ulah agama. Biyen jaman semono ana critane wong sing padha nganut agamaning Gusti ingkang pungkasan. Tau ana cerita sampeyan ngerti urung tau ana wong crita wong tuwa, kyai sepuh, ulah agama ngendikake yen to Nabi Musa ngebuke tongkate neng segara abang utawa laut merah iso belah dadi loro. Hmm, aku tau ngerti. Kae mergo entuk firmaning sing gawe urip utawa firmaning Gusti. Mula tongkate dadi ampuh. Nek ya mimpisan kuwi mergo entuk firmaning sing gawe urip mula apa-apa sing ning jagat ki nek entuk keparenging sing gawe urip mesti dadi ampuh, mesti dadi sekti, mesti dadi ana dayane. Ning nek sing gawe urip ora kepengeparengake kuwi duwe kekuatan apa-apa, arepa cundha manik ndase kaya manuk. Kaya nganggo cucuk ngono kuwi tok tamakke ento jeneng nganti aku mati aku mengguru karo kowe. Jajal apa? Ning kosok baline nek kowe ora temomo ning awakku, ana pendeta tak ajar tak uwek-uwek raine. Ya ora nganggo duwek uwek. Diajar wae kok ya. Ayo coba piye? Dibuktekne nek pusaka kuwi gumantung marang panguasane Gusti. pusaka, menungso, apa sing kumlip ning jagat iki kabeh sumendhi marang panguwasaning Gusti. Percaya karo aku. Lho, selagine menungso, sing iso omong, iso meluh, iso kumrimbyah tangane, iso jangkahake sikil. Wah, digdayane kliwat ukur. Derajate dhuwur. Bondo donyane akeh. Ini nek Gusti ngeparengake mati, mati. Ora ndike kekuatan apa-apa. Bondo donya ora iso sangu, derajat pangkat ora iso digunyur ngapura karo ngersaning sing gawe urip. ya. Ha iya. Ayo jajal kopi. Nek jajal nyok, tak tamakke. Nyok wis. Nggon weteng ya kena, nggon dodo ya kena. Nek nganti aku mati, aku nyembah karo kowe sak kamu tak sembah. Mula aja gampang gleleng nek duwe pusaka ampuh. Nek Gusti ora ngeparangke ra kekuatan, ora ngira kekuatan apa-apa. Ngono, kabeh gumantung karo Gusti. Nek nek kowe percaya karo kekuatan ning iki, kowe menduakan Gusti kuwi elek. Kome watuk. Ae. ayo ah, iya. mulane apa-apa ki nganggo dipetung ora sak penake dhewe. Saiki ngene. Aku gelem mundur, ning kowe iso batang cangkrimanku. Cangkrimamu apa? Sing tak gegemi apa? Asta Sembala. Asta kuwi, asta kuwi tangan Sembala driji. Nek tak gegemene iki tibane nanti. Sakarmu nggon uripake. Nyo tampanono. lho kok nangis. Eh, Dicucuk bathuk kula kali Antasena. Mergane kula niku ya piye to ya prita pengpengan kok ming dunek uneki Antasena kok iso ceplak ora iso omongan to. Ngoten nggih. Nggih. Pusaka Cundha manik kula atongake ning Antasena ora wedi blas. Pusaka ki ana dayane nek entuk keparenge Gusti nek Gusti ora keparengake ana dayane ya ming wujud wesi ora ana dayane. Ayo tibakno nang dadane Antasena. Neng nganti aku cilik loro gedhe Tanipati, meguru karo kowe selawet taun. Di ngoten kene ku ceplakep kaya dikunci cangkem kula. Mbok digoleki grendele. Grendele grendele. Nah ora grendel. Dadi grendel. Nek cepet ra kaya grendel. Ah, nggih. Nggih kula ngertos. Terus terus ngertos loro ngathoki tangane iso batang cangkriman kuwi aku meguru karo kowe Bekawan Durna. Kula batang cangkrimane, tangane dicongke ngenten. Muni pripun? Iki mu jenenge apa? Kula muni Asta Cembala. Asta tangan Cembala diji. Tibane nendi? Antas sinangune. Kula manut manut sakarepmu. Duwes. Teng bathuk kula. Oh, dadi Antas Sina mung ngatung ngenten iki. Heeh. Hmm. Umpamane kula Antas Sina ngatung teng arepan sampean iki apa? Asta Cembala. Asta tangan Cembala driji. Tibane nendi? Sakarepmu. Ah, ngoten niku. Heeh, persis. Ngoten niku nggih. Aku sampean pendhita ping dingoten kok kalah. Nggih niku kalah kula teng mriku niku. Iki apa? Asta cembala. Asta tangan cembala trici dibanding nanti sangarmu. Ngoten niku persis Dik pate. Kula terus gladran. Kula gumen lho sampean niku pendhita pemangan ning diatungi iki apa? Asta cembala. Asta tangan jembala trici dibane nendi sakarmu. Terus, terus. Mengarep tas-tas ya. Lho mboten kula niku mraktekke antasene wong kula ora weruh. Dadi kula ngingat ngmraktekke ngenten iki. Ah, ah, niki nopo. Asta cempala. Asta tangan cempala triji dibani nendi? Sakarepmu. Kangge ngoten niku wong antasene terus ngatungke ngenten iki. Iki apa Bagawan Durna? Sampeyan wangsulan asta cempala. Oh nggih. Iki apa? Cokor kire. Us. Asta cempala, cokor kire ngoten kok. Ah, sampeyan niku maju mboten diatur ke anak Prabu Ngawonggong nggih mate pengkarno mawinges wingis katon lir andheping trisula ong ong netra marakata lir kabaranang ong antasena iya pakde saiki mengkari nata ngawangga kabeh Kurawa bubar mawut. Bapa menan sumo lima wae ora kewagangan iki ridane anakku lanang ngrandu gumbala. Nanging gandeng aku senopati negara Kestina sing gedhe pangarep yen aku kudu wani lan aku kudu mentolo karo kowe, ora sah tidur-tidur di. Ayo nek panjen Pak Diar nirakke Antasena sirnakno, aku ora apa-apa. Aku seneng aku bombong patiku saka Pakde Ngawongga. bapak iku saka wong tuaku dhewe. Jalaran aku ngerti karo jarai Pak Dinga Wongo. Hus. Ora celmongan kowe. Lah kok dadi kowe muni ngerti sejarahe Nata Ngawongga ki tuwa tuwa aku. Yo, ning nuwun sewu, piyai tuwa kuwi sugih pengalaman. Ning sing enom aja dikiwakke. Mergo sing enom gelem sinau, wekasan ngerti marang sejarahe wong tuwa. Nek Pakde gelem mateni Antasena aku matur nuwun banget tenan lahir batin. Mergo kasuwargane Antasena dibuka dening wong tu aku dhewe sing tunggal wadah karo bapak. Loh. Tunggal wadah piye? Nek tak sejarahke ora nesu lho sampean. Ora. Sampean ki padha-padha putrane Simbah Kunti. Ya mung nuwun sewu, sampean nduk nalika semono Simbah Kunti gerbine iki Simbah Kunti durung kagungan garwa. Mula terus sampean aja nganti bebal ning asmaning negara Mandura, sampeyan dikelekke ning Bengawan Gangga ditemu karo Bapa Adiroto lan Banodo. Ya kuwi kusir negara Ngastina. Nek jane getih sampeyan karo getihe bapak kuwi padha, padha-padha tunggal wadah. Putrane Simbah Kunti. Mula aku nyebut sampeyan kuwi ya bapak, ya wong tuaku. Aku nyebut bapak werku ya bapak, nyebut paman Janoko ya bapak, nyebut Siwa Ngamarta ya bapak. Pak Lineklos Dewo tak sebut bapak kabeh mergo aku ki anake Pandhawa. Lah Pandhawa ki sapa? Ya sampeyan barang kuwi. Nek jane jenenge kudu Pandhawa, mergo cacahe ora 5 ning 6. Ngono. Ya ora. Nek sampeyan arep mateni Antasena, patenana, aku ikhlas lahir batin. Sing duwe karep kepengin lungo dampar ning Astina ki dudu kok Antasena ning Wisanggeni. Wisanggeni ki sapa? Anake Paman Janaka. Kae ya anakmu dhewe. Nek ning wong tuwa ora nuruti karepe anak, kuwi wong tuwa sing piye aku tak takon. Monggo sampeyan ki wong tuane Wisanggeni. Ira. Duh nyono crak nyono kawula ngestina nek kruh lakon iki padha ngudarasa. Lho, Prabu Karna kae tunggal wadah karo para Pandhawa. Misang iki kepengin dadi ratu ana ing negara Ngastina kok malah dipateni karo Prabu Karna. Wah, nek ngono pancen ratu ngawangga iki wengis. Nek ngono pancen ratu ngawangga yantraning anak karo bondo donya karo derajat pangkat diabotke derajat lan pangkate setan iblis sangat. Baik. tak kapake, Kang? Tak kuliahi. Nek adu atus sing balung leting kulit aku genah kalah. Yakin kalah wong si wong awong kuwi persasat kasektene padha karo dewa. Iya. Ning tekan kene gak unek-unekke. Tak unceki uripe. Terus mundur. Kowe lah pinter, lu dokter Andes. E. Lah iya. Nemen karo insinyur kuwi menang dokter Andes. Ya padha sing ngomong sapa? Nang dokter Andes, eh padha wis kowe rasa omonganku pokoke butuhe iku kelakon dadi ratu. Terus iki piye? Nih aku manut karo kowe. Kabeh senopati Ngastina padha mundur. Terus Siwa Ngastina digoleki. Yo yo. Sawadana Wadasuni. Oh, nuwun sewu, Ger. Bubar mawon boten kanten-kantenan negaring Astina. Salang tunjang rebut ducung sami padhos margining gesang. Inggih wis sing kridanipun Antasena kang menawi kula sumangkaken, Ger. Lajeng samangke kados Oh, mlajar mawon medal alun-alun pepengker. Sampun ngantos kadenangan dhengipun sanggen menawi dene Antasena. Mlajar dhateng pundi? Lah inggih menika ingin dadosaken bingung raos sing manipun Mbok Pengsuka 5. Kawudana ratri paring dawuh mlajar wonten pundi? Wonten dandang mangore kemawon nyuwun pambiyantripun ing wingi pon. Pak. Bakaridur Kongger. Sina mlayu, Kang. Ayo aku ya weruh. Liwat alun-alun pepungkuran karo Begawan Durna mlayune. Iya. Lah terus piye? Lah aku manut kowe, Ngesdina wis komplang ki piye? Ngesdina wis ora ana ratune nek kowe arep duwe karep lungguh dampar ke Prabon Ngesdina, ya saiki iki sing jarimu mung kepengin telung kedheping paningal mung ngrasake dadi ratu. Ora ngono to Iya. Ha saiki piye rasamu? Ning aku kok ora pengen dadi ratu nang Astina ya, Kang. Lah, Malik meneh. Wah, ono, cak totok ndasiran kok. Kowe kok anakku ngendas-ndaske to? Aku ki senengane ngeyel. E. Mau tak kon milih aja Ngastina ni. Ngastina kuwi negara sing gedhe walate. Kowe adreng ora, Kang. Aku tetep negara Ngastina. Mbah wis dadi perang Ngastina wis tak bedah. Ratu Ngastina wis melayu. Kabeh wis pok penggawane ana. Saiki tekan kene sepi mingkari lungo dampar. Nyuk. Terus aku dadi pate. Waduh, pate sapa? Pate Besta. Terus kowe ngrasake, terus aku kowe nek wis ngrasake kuwi mudhun dampar wis ngrasake dadi ratu, wis rampung masalahe wis rampung tekan semene. Ora jane aku ki ora kok ndek dadi ratu ki nomor loro sing wigati aku mung kepengin ngapokke kelakuaning Siwa Duryudana lan sak prawane nggone tansah duwe watak angkara budi candala malik meneh. Ora malik iki tenan. Lah terus karepmu doyak wae Kang, sing doyak. Siwa Ngastina karo Begawan Durna arep nendi kae? Mengko kira-kira mencok ning sewijining negara utawa ngendi wae yen bantu karo Siwa Ngastina tak bedah sisa negarane. Wela kowe iki pito? Wis to? Melu ora? Ya melu.